Labrīt, dārgais rādījuma arī Latvijas klausītāji. Šeit sveicieni no svētceļojuma grupas, kas iziet no sarkaņiem. Un mēs ejam uz Aglonu un šodien gulēsim Stoļerovā. Mēs esam Magdalēnas draudzes grupa. Eh, cilvēku skaitu mēs eh, vēl nezinām, bet mums ir pirmā apstāšanās vieta. Un tāpēc es te gribu apjautāties, kā iet pārējiem, un arī pasveicināt jūs, kas klausāties. Un pirmo es satiku Sarmīti. Sarmīti, sveicini! Lai tev slavēts Jēzus Kristus, dārgie rādījumi, arī klausītāji, esam kopā ar jums no sarkaņiem ceļā uz Staļeravu. Jā, un e, interesanti, ka pirmā apstāšanās vieta ir cirma stacija. <laughs> Tā pati vieta, no kurienes daudzi vakar mēroja ceļu uz, uz naktsmājām. Un, e, Eh, šo nakti mēs pavadījām tātad eh, sarkaņos. Eh, divmātes, kā ir pareizais nosaukums? Vai Cārmīt zini, kur mēs šonakt nakšņojām? Dzīvības mātes institūts tas skaitās, un tur ir tāds arī rekolekciju nams pie 4 km no Sarkaņu baznīcas. Šorīt mums bija tāda skaista iespēja aiziet arī līdz um, Sarkaņu diamantas baznīciņai, palūkties un uzsākt. uzsākt Jūs jau gājāt ar kājām? Nu, es personīgi gāju ar kājām, bet tur bija iespēja ar mašīnām aizbraukt. Mm -hmm. Tad laikam jūs mhm. ļoti agri cēlāties. Nē, cēlāmies tā kā visi kā visi. <laughs> Jā, un mums jau astoņos bija mise, kuru svinēja e, bīskaps Andris Kravalis un vietējais e, draudzes prāves, vai tu zini, kā viņu sauc? E, Rolands Abrickis. Jā, Rolands Abrickis. Un... Un tad e, pie mums jau viesojās viena reportiere, un arī mums ir kopējā bilde, un mēs arī visus klausītājus mīļi sveicam tātad pirmā apstāšanās vieta, un turpmā, turpinām mēs ceļu ļoti pacilātā gara stāvoklī ar izdalītām sarkanām cepurītēm. Lūk, arī vēl pievienojās mūsu šoferīši, un visiem tad sveicienu, un tad arī turpināsim pēc kādu brīžu atkal ar kādu aprināties. Starp citu, varbūt sarmīt, tev ir kādi, kādi jau pirmie iespaidi, vai varbūt kāds, nezinu, kaut kas kaut kas uz sirds. Pirmie iespaidi ir ļoti skaisti. E, es domāju, ka te diezgan daudz arī jauniešu, diezgan daudz bērnu, un tāda izskatās pakupla, diezgan kupla tāda svecenieku grupiņa sarkanām cepurītēm. <laughs> Ļoti skaista zaļā fona izskatās, bet, e, jā, bet visi esam ceļā pie Aglunas diamātes, un es domāju, ka rādījām arī klausītāji arī klausoties varbūt šādas intervijas sajutīs nedaudz to svētceļojuma garu un, un kā tas notiek arī ar visiem visiem apkārtnes trokšņiem un čalām, kas šeit ir dzīvajā ēterā. Lai jums arī sveitīgs šis laiks un arī mēs paturam prātā un nesam savās lūkšanās radio Marija draudzi un sveitīgi! Jā, nu vēl es drusciņu varbūt izstāstīšu, ka šīs rīzmas sākās ar bagātīgām brokastīm. Eh, laiks ir nedaudz apmācies, bet mēs esam visi ļoti pēduši un arī ļoti uh, nu, stipri. Jā, neesam noguruši un esam ļoti stiprināti arī garā, ne tikai miesā. Tā kā uz tikšanos!